martxoaren eh, bostean Euskal Elkargoak uh, zuela behaz uh, eh, kompensazio araudi berri hori. E, kompensazio araudi berri horren aurka errekortso batzuk uh, eginak izan zirela, hor hainbat uh, sozietatek uh, eramanik eta errekortso horien ondotik joan den ekainaren iruan, paueko hauzitegi administratiboko urgentziako eh, epaileak araudio gen aplikapena eh, suspenditu zuela. Uh, hainbat uh, pundu uh, emanez uh, aintzinean erraiteko uh, pundu horiek uh, pentsa zuzela araudio gen legaltasuna dudan emaiten altzela. Bon. Hori ikusiz gu Euskal Elkargoan eh, lana segitu dugu eta e, pundu hori errantzuteko e, eh, boskatu ginuen araudi hori obetu dugu e, aldaketa batzuk ekarriz eta aldaketa horiek ditugu boskatu e, joan den ustailaren bederatzian. Eta hau handi batez, behaz araudi alda, aldatu hori onartua izan da Euskal Herri elkargoan eta hori egin eta guk joan gira berriz e, paueko administrazio hausitegiaren aintzinerat ango behaz urzentziako epailearik aldatuz, e, eh, suspentzioa altsatzea, E, azalduz hor e, karri aldaketa horiek azalduz eta janez beraz orain etzela gehiago gure ustez bederen e, araudi horren legaltasuna Eh, zalantzen emaitena. Eta hori du uh, joan den ostiralean uh, paueko administrazio eko epaileak onartu, onartu du aldaketa horiek kontutan hartu ditu eta uh, errandu argita garbi, uh, martxuan bozkatua izan zen araudi hori, orain uh, aldetik etzela duda handirik izaitena. Eta beraz onartu du uh, suspentzio hori altxatziak. Barkatu, bo, ikusteko dago, eh? Eh, haren eh? e, kontrako elegite gehiago jartzen diren duten ala ez, baina e, eh, aurrera aterako balitz, hau da, erabaki hau irmoa baldin bada, noiztik aurrera jarriko zen bueno, indarrean, eta baitare jakin nahiko genuke, bueno, horreako delibero batek zenoako ondorioak izango ditu. Bon, lehenik, uh, behar dena da, uh, eh, suspentzio hori biziki uh, importanta dela guretzat, zen gaitik, hori ez balin baginuen ukan, uh, beharko giduen itxoin, gutienez, gutienez, uh, 2008-ko ekaina ustaila arte, egan baita, Estatu Kontseiluaren entzinean egin ginuen errekurtsoa, uh, aztertu arte, hori uh, eta okerrenean, uh, paueko zitegi administratiboak araudiaren legaltasuna bere mamian aztertu arte egan nahi baita gutienez eh, bi bukaera eh, edo bi mila hoita lau eh, astapen arte. Orduan suspentzio altsaketa horrekin orain joan den martxoan bozkatu dugun araudi hori indarrean txartuko da heldu den bi mila hoita lehenetik goiti Zenta hori baitzen ere uh, ekainaren iruan uh, eh, erabakian uh, epaileak uh, zuen pundu bat, eganez, uh, astapenean pentsatua ginuen EPA sobera laburra zela, Uh, sozietate eta bereziki uh, kompensazio moduak atxemaiteko. Beraz, onartu dugu alde batetik guk epe hori luzatzea eta beraz, martxoaren lehenetik, elduden urteko martxoaren lehenetik indarrean txartuko da e, beraz araudi hori eta hori abazten ditugu are hainbat kirabete eta berbada ere urte bat ere hola martxoan e, asiz e, aplikazio hori mhm. Esango dugu eta bukatzeko, eh? alda mugimendua baitare postu da, erabaki honi buruz. E, mugimenduaren arabera maika mila bizitegi, eh? libratu litezke, aroba aplikatuko balitz. Bai, zer nahi isa, astapenetik elburua hori da, eh? da alokatze uh, labur horiek uh, hainbat uh, murriztea, uh, edo bederen uh, bortxatzea edo ezestatzea, eta uh, alokazio uh, labur horien ordez uh, izan diten hemen uh, merkatuan, Uh, urte, urteka uh, alokatzen aldiren uh, etxe bizitzak, zenta hori baita gaur behar jaundia, uh, eh, lujaldeunen uh, eh, populakuntzaren zat, eta agian helburu hori uh, lortuko dugu, eh, kompensazio araudi hori orain uh, duden martxoan uh, indarrian txartuz. Bokatzeko, e, Filip, e, bueno, erabaki honekin, aurra pauso bat ematen da, Ipar Euskal Herrian bizitugun etxe bizitzaren egoera e, larri hau ba zuzentzeko, zure ustez? Bai, bai, uste dut zinez hor gizarte zibilaren eh, galdera hortzela gogian, eta eh, da guk hemen eh, lujalde ontako autetxiek ekartzen dugun lehen erantzuna, baina usteut argi berden izan ere, ez du kompensazio araudi horrek dugun arazoa osoki konponduko, dugun arazo hau osoki konpontzeko beharko dugu ere estatuaren eh, engaiamendua, eh, eh hainbat eh, hartuz, bai fiskalitate mailan, baita ere eh, eh alokatze ilegalak egiten diren kontrolak egiteko eta eh, zinez, eh, hor eh, eskuz esku behar dugu denek eh, zentzu aritu, guk eh, emengo lugaldeuntako autetxiak gure ardurak hartu ditugu, eh, olako araudi bat boska orain estatuak ere beharko gaitu lagundu, E nahi bari madugu hemengo lugalde eh, ezagutzen dugun etxe bizitzaren arazo lagi hori konpondu. Ba, guzti horrekin gelditzen gara Filip Aramendi urruñako osapesa esker mila, eh, gure, gurean, gaurkoan gurean izatagatik. Mil esker. Bai, mil esker zuri.